Cabelo da Tony Country pra mostrar que é de vilão. Lá do mal e lá do bem, nós é bom, mas não é bombom. O toque da roneteira entre becos e viel. Meia preta e meia branca que nós joga na canela. Os irmãos tá de AK em cima da CB1000. Recalcado cresce o olho, vai pra puta que pariu vai. A cada segundo nós dá uma acelerada. E a cada acelerada é um tipo de risada. Frau, frau, frau, ho, ho, ho, ha, ha, ha, bololô. Vai que o 90 os vizinhos já até discou. O perdido aqui é nós, quero ver os homens pegar. Porque aqui nós dá risada e bota pra acelerar. bololô, ha ha, bololo ha ha ha ha, ha ha, bololo ha ha ha ha. Faz o sinal da vida louca, joga a pistola pro ar. ha ha, ha ha ha ha, ha ha, ha ha ha. Faz o sinal da vida louca, joga a pistola pro ar. Vai! la la la la Cabelo da Tony Country pra mostrar que é de vilão Lá do mal e lá do bem, nós é bom, mas não é bombom O toque da roneteira entre becos e viel Meia preta e meia branca que nós joga na canela Os irmão tá de AK em cima da CB1000 Recalcado cresce o olho, vai pra puta que pariu Vai, a cada segundo nós dá uma acelerada cada acelerada é um tipo de risada. Frau, frau, frau, ho, ho, ho, ha, ha, ha, bololô. Vai que o 90 os vizinhos já até discou. O perdido aqui é nós, quero ver os homens pegar. Porque aqui nós dá risada e bota pra acelerar. Porque aqui nós dá risada e bota pra acelerar. bololô, ha, ha, bololô, ha, ha, ha, ha, bololô, ha, ha bololô, ha, ha, ha, Faz o sinal da vida louca, joga a pistola pro ar. Bololô, ha, ha, bololô, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha. Faz o sinal da vida louca, joga a pistola pro ar. Vai! Bololô,